Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Studeni 1989. godine. U istočnoj Europi vrije. Velike su se promjene već dogodile u Poljskoj, Mađarskoj i Njemačkoj demokratskoj republici. 9. studenog Berlinski zid do tada nepralaznu hladnoratovsku granicu između dva bloka prešle su na stotine tisuća građana istočne Njemačke demokratske republike. Čak i u Bugarskoj generalni sekretar komunističke partije Bugarske Todor Živkov svrgnut je u noći pada Berlinskog zida unutar partijskom puču i naslijedio ga je ministar vanjskih poslova Petar Mladenov. Samo su dvije istočnoevropske zemlje članice Varšavskog ugovora odolijevale tom valu promjena. Jedna je bila Rumunjska u kojoj je vladao režim kojem je na čelu bio Nikolaj Čaušesku. Druga je bila Čehoslovačka. Godine 1968. zemlje članice Varšavskog ugovora, predvođene Sovjetskim savezom, intervenirale su u Čehoslovačkoj kako bi se slomilo praško proljeće, pokušaj da se stvori takozvani socijalizam s ljudskim licem. Vojske Varšavskog ugovora, među kojima nije bilo vojnika iz Rumunjske, svrgnule su partijsko vodstvo predvođeno Aleksandrom Dubčekom, instalirale novo predvođeno Gustavom Husakom. Uslijedila je brutalna i efikasna čistka, nakon koje je nastupilo vrijeme takozvane normalizacije, u kojoj se svatko trebao pomiriti sa novo uspostavljenim režimom. Efikasnost čistki nakon sloma Praškog proljeća ovako opisuje Tony Judd u svojoj povijesti posljeratne Europe. Čehoslovački komunisti bili su zapravo poprilično uspješni u održavanju potpune kontrole do samoga kraja. Ni katolička crkva, uvijek manje važan igrač u češkim, ako ne u slovačkim poslovima, niti intelektualna opozicija nisu dobile veliku potporu u društvu. Zahvaljujući brutalno efikasnom upravljanju čistkama, većina inteligencije u zemlji od pisaca drama do povjesničara i komunista reformatora iz 60. godina bila je izbrisana ne samo iz radnih mjesta, već i iz javnosti. Do 1989. neki od najglasnijih čehoslovačkih domaćih kritičara komunizma, počevši s vaslovom Havelom, bili su bolje znani u inozemstvu nego u svojoj zemlji. Havelova građanska organizacija Povelja 77 uspjela je prikupiti manje od 2000 potpisa u zemlji od 15 milijuna stanovnika. Ali ipak je bio studeni 1989. mjesec u kojem je probijen Berlinski zid. 15. studenog čegoslovački režim ukinuo je izlazne vize za putovanje na zapad. Dva dana kasnije dopušteno je održavanje studentskih demonstracija. Činilo se da se u Čehoslovačkoj režim, koji je do 1958. predvodio Gustav Husak, a nakon njegovog umirovljenja Miloš Jakeš, također otvara prema promjena. 15. studenog 1989. godine navršavalo se 50 godina od ubojstva Jana Opletala, studenta kojeg su u Pragu ubili nacisti koji su te 39. okupirali Prag i Češku. Službeno udruženje studenata zatražilo je dozvolu za demonstracije. Dobilo ju je za dan 17. studenog. Studenti su se trebali okupiti, održati govore i razići. Problem je nastao kada su se studenti odlučili otići na središnji Praški trg. Timothy Garton Nash u knjizi Mi građani 1989. piše Demonstranti su odlučili, ili su to možda neki i planirali, da se ode do Vaclavskih namjesti, trga koji je bio pozornicom svih povijesnih trenutaka u Češkoj povijesti, bilo 1918., 1948. ili 1968. I tako su se uputili nizbrdo pan iz rijeku Voltavu, a zatim skrenuši desno kod Narodnog kazališta uz Narodnu aveniju do namjesti. Tu su ih dočekali odredi policije za suzbijanje nereda s bijelim šljemovima, štitovima i pendrecima i specijalne protuterorističke jedinice s crvenim beretkama. Velike su grupe odsječene od ostalih i opkoljene, kako na narodnoj, tako i na namjestima. Oni u prvim redovima pokušali su policajcima dati cvijeće. Postavili su zapaljene svijeće na tlo i podigli ruke izvikujući goloruki smo. Ali policija, osobito crvene beretke, tukla je muškarce, žene i djecu pendrecima. Među studentima, brzo i među građanima proširila se glasina da je jedan student ubijen od policije. Glasina je bila netočna, ali prizori policijskog nasilja i ta glasina bili su dovoljni da zapale prvo Prag, a onda je ostatak Čehoslovačke. Dva dana nakon studentskih demonstracije u Prag se iz kućnog pritvora u sjevernoj Češkoj vratio Vaclav Havel – on je u Pragu okupio disidente koji su od 1968. ili od potpisivanja povelje 77 bili izbačeni iz javnosti. Bila je nedjelja navečer, treći dan od demonstracija. Timothy Garton Ash piše. taj šaroliki kasnonoćni skup složio se da ustanovi građanski forum, kao predstavnika onog dijela čehoslovačke javnosti koji je sve kritičniji prema postojećem čehoslovačkom rukovodstvu i koji je posljednjih dana duboko potresen brutalnim masakrom studenata koji su mirno demonstrirali. Postavili su četiri zahtjeva. Trenutačna ostavka komunističkih čelnika koji su odgovorni za pripremu intervencije Varšavskog pakta iz 1968. i upropaštavanje života zemlje koje je uslijedilo. Trenutačna ostavka saveznog ministra za unutarnje poslove Františeka Kincla i praškog partijskog sekretara Miroslava Štepana, koji se smatraju odgovornima za gušenje mirnih demonstracija primjenom sile. Utvrđivanje posebne komisije za istraživanje policijskih djelovanja. Trenutačno oslobađanje svih zatvorenika savjesti. Građanski forum dodali su podržava poziv za generalni štrajk. Od sada pa nadalje forum preuzima vodstvo revolucije u Češkoj. U Slovačkoj je osnovana drugčija organizacija s drugim imenom, Javnost protiv nasilja. U vikendu nakon demonstracije koje je policija onako brutalno napala, na desetke tisuća ljudi izašlo je na ulice Praga. Demonstranti su uzvikivali parole Hoćemo slobodu, dajte ostavku, kucnuo je čas. Ovoga puta nije bilo policije utorak petog dana od demonstracija na ulice Praga izašla je masa od oko 200 tisuća ljudi. Na balkonu izdavačke kuće socijalističke partije smještenom na središnjem dijelu Vaclavskih namjesti govor je okupljenoj masi održao Vaclav Havel. Građanski forum trebao je program koji će iznijeti masama koje su se okupljale na ulicama Praga povjesničar Petar Pithart sastavio je programska načela građanskog foruma. U načelima se pitalo što želimo. Na to pitanje dano je sedam odgovora. Vladavinu prava, slobodne izbore, društvenu pravdu, čisti okoliš, obrazovane ljude, blagostanje i povratak Europi. Sjedište građanskog foruma bilo je u kazalištu Laterna Magika. Timothy Garton Ash piše. Kad prođeš kroz teška vrata od stakla i metala i drugu liniju dobrovoljačke straže, strmoglaviš se niz široko stubište u okrugli foaje sa zrcalima u stilu 50. godina. Ljudi važno brzaju uokolo ili u manjim skupinama sjede na klupama, jedu improvizirane mini sendviče i raspravljaju o budućnosti nacije. Niz još jedne stepenice stiže se do samog kazališta. Scena za matov Minotaur u obliku je cijevi s rupom na stražnjoj strani pozornice, koja je upravo dovoljno velika da se kroz nju provuče omanje čudovište. Ovdje umjesto spoja drame, glazbe i pantomime, laterne magike, održavaju se dnevne konferencije za tisak, a govornici se pojavljuju kroz rupu predviđenu za Dürenmatovo čudovište. Umjesto turista na predstavu ulaze novinari, na jednoj strani foajeja nalazi se prostorija sa staklenim zidom na kojem piše, na više jezika, soba za pušenje. Na vratima je jedan stražar. Prostorija ima miris dima od cigareta, znoja, vlažnih kaputa i revolucije. U kazalištu Laterna Magika u sobama 9 i 10, pored te prostorije za pušenje, svoje središte uredio Vaclav Havel. Imao je sekretaricu i dva čuvara. Jedan je bio John Bock, Havelov prijatelj i sin češkog pilota u britanskom kraljevskom ratnom zrakoplovstvu tijekom drugog svjetskog rata. Drugi čuvar je bio Stanislav Milota, bivši snimatelj. Vođe građanskog foruma koji su prije 17. studenog bili daleko od očiju javnosti, sada je primilo sovjetsko veleposlanstvo u Pragu i ukazalo im vidljivu pažnju. 25. studenog po snijegu u parku kod nogometnog stadiona Letna, gdje je nekada stajao golemi kip Staljina, na poziv građanskog foruma okupilo se pola milijuna ljudi. Dan nakon toga čehoslovački premijer Ladislav Adamec sastao se s delegacijom građanskog foruma. Premijer je Havelu pružio ruku i rekao mu ne poznajemo se. Vođa građanskog foruma odgovorio je ja sam Havel. sedamnaest studenog 1989. policija se obrušila na studente koji su demonstrirali u Pragu. Nešto više od tri tjedna kasnije predsjednik Čehoslovačke republike Gustav Husak, kojeg su trupe Varšovskog ugovora postavile za generalnog sekretara komunističke partije Čehoslovačke nakon sloma Praškog proljeća, morao je ljudima koje je njegov režim uporno progonio dati ministarska mjesta u novoj Čehoslovačkoj vladi. Tony Judd piše. Nakon dva dana sastanaka oko okruglog stola, najkraći od svih okruglih stolova te godine, vođe građanskog foruma sada su prihvatili pridružiti se kabinetu. Premijer Slovak Marijan Čalfa još je uvijek bio član partije. Ali većina ministara prvi put od 1948. bili su nekomunisti. Jirži Dinsbir iz povelje 77 do prije samo pet tjedana ložač postao je ministar vanjskih poslova. Katolički odvjetnik Jan Čarnogurski postao je zamjenik premijera. Vladimir Kusi iz Građanskog foruma postao je ministar informiranja, a do tada obskurni ekonomist tržišnog opredjeljenja Vaclav Klaus trebao je upravljati ministarstvom financija. Novu vladu prisegnuo je 10. prosinca predsjednik Husak i onda brzo dao ostavku. U Poljskoj 18. prosinca 1988. osnovan je građanski komitet. Bila je to organizacija koju je osnovao nezavisni radnički sindikat Solidarnost kako bi imao tijelo za pregovore s vladom generala Vojčeha Jeruzelskog. Pregovori okruglog stola počeli su u veljači 1989. i potrajali su do 5. travnja, kada su se Poljska ujedinjena radnička partija i Solidarnost dogovorili o legalizaciji nezavisnih sindikata, o ekonomskim reformama te o slobodnim izborima. Prije toga Solidarnost se od 1980. borila s partijom i njezinim represivnim aparatom, u Čehoslovačkoj u manje od tri tjedna, nakon dva dana pregovora okruglog stola, pritisak probuđene javnosti prisilio je komunističku partiju na popuštanje koje će dovesti do njezinog odlaska s vlasti. Ali taj brzi slom režima, koji je bio na jak, ne bi bio moguć bez sloma režima jedinstvene socijalističke partije u Njemačkoj demokratskoj republici. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prvo, problemi koje je istočno njemačko vodstvo imalo 89. godine sa odlaskom stotina tisuća građana na zapad koristeći rupu u mađarsko-austrijskoj granici, koje više kao željezne zavijese nema, a onda traženje azila u zemljama poput Čehoslovačke u koje su kao građani lagera istočno Njemci mogli putovati slobodno i tamo opsjedali veleposlanstva je stvorilo E, paniku i krizu u istočno njemačkom vodstvu, koje iznutra, osim na taj način, nije bilo osobito ugroženo. Kasnije dolazi do demonstracije u Leipzigu sa velikim brojem nezadovoljnih, ogromnim brojem nezadovoljnih. To se ponavlja i u Berlinu. Međutim, to su mirne demonstracije. Oni traže, oni slušaju što se događa u drugim zemljama, ali tu se još ne zbiva ništa što bi, što su u istočno-njemačkom partijskom vrhu mislili da se ne može riješiti puštanjem pare. Ok, odlaze, idemo zadržati privid da mi nadziremo taj proces. Dakle, prolaze kroz Mađarsku, Čehoslovačku i tako dalje, pa ćemo napraviti dogovor, što su napravili, da se ti građani dobivaju dozvolu, to je zapadna Njemačka ispregovarala sa istočnom Njemačkom, dobivaju dozvolu izlaska tako da će ući u vlak, proći će kroz teritorij istočne e, Njemačke, morat će se odreći svoga državljanstva i biti transportirani na zapad. Na taj način se privid kontrole situacije od vlasti DDR-a ili od Štazija još uvijek zadržao. I oni su s jedne strane zgroženi sa e, zbivanjima u svom e, okolišu, ali situacija nije potpuno jedinstvena. Ono što je doduše bilo jedinstveno, bio je simbol Berlina koji je ograđen 61. godine i to nije često u povijesti izgradnje zidova, da gradite zid ne od opasnosti izvana, nego od <laughs> opasnosti iznutra ili želje da ljudi izađu iz određenog prostora. Njemačka demokratska republika imala je ministarstvo državne sigurnosti, čiji je ključni dio bila služba državne sigurnosti ili štazi, samo ministarstvo stvoreno je odlukom Narodne skupštine 8. veljače 1950. godine. Prvi ministar za državnu sigurnost bio je Wilhelm Zeisser. Središte ministarstva stavljeno je u dio Berlina zvan Lichtenberg. U početku je ministarstvo zajedno sa svojom službom bilo gotovo pod izravnim nadzorom megabea Sovjetskog ministarstva državne sigurnosti. U početku ministarstva, štazi ili služba državne sigurnosti bila je samo unutarnja sigurnosna služba ministarstva. Godine 1953. u lipnju u istočnom Berlinu izbile su velike radničke demonstracije. Povod je bilo povećanje proizvodnih kvota. Demonstracije su se proširile po istočnoj Njemačkoj, ali onda je intervenirala sovjetska vojska. Izbijanje demonstracije u lipnju 1953. pokazalo je sve slabosti aparata Ministarstva državne sigurnosti. Cajser je smijenjen i prvi čovjek jedinstvene socijalističke partije, Walter Ulbricht, htio je pouzdanijeg čovjeka ali novog je ministra odabrao Vladimir Semjonov, visoki sovjetski komesar u Njemačkoj demokratskoj republici. Taj je novi ministar bio Ernest Weber. On se na čelu ministarstva zadržao do studenog 1957. kada ga je naslijedio Erich Milke. On će izgraditi ministarstvo i štazi u možda najmoćniju sigurnosnu policiju u istočnoj Europi. Milkeovo ministarstvo ovako opisuje Ulrich Herbert u knjizi Povijest Njemačke 20. stoljeća.

Do kraja režima 4% svih odraslih građana Njemačke demokratske republike radilo je za štazi. Otkrivani su potencijalni neprijatelji stavljeni pod prismotru i protiv njih se borilo sve sofisticiranijim metodama razdora, zahvaljujući toj čvrsto kontroliranoj mreži doušnika. Prvi koraci bili su da se izazove sukob s prijateljima, da se organiziraju profesionalni neuspjesi ili bračni problemi, da prokolaju glasine, sumnje i optužbe. Tek na kraju lanca represije državni aparat pribjegao bi hapšenju i osudama. Osjećaj stalnog praćenja i utisak da je štazi prisutan svugdje trebali su zaustaviti devijantno ponašanje i riječi kritične prema državi. Mnogo prije nego što bi se to dogodilo. Čak i ljudi koji su bili potpuno suglasni s režimom ili aktivni u partiji i drugim službenim organizacijama bili su pod stalnom prismotrom. Štazi je postao važna snaga u državi, iako je nastavio biti podložan partiji. Postao je partijin mač i štit i njegov je grb bio tako oblikovan. Čak i tako moćno ministarstvo državne sigurnosti i njegova služba, mač i štit partije, nisu mogli zaustaviti val promjena do kojeg je došlo 1989. godine. U svibnju te godine održani su lokalni izbori u istočnoj Njemačkoj. Službeni rezultat bio je 98,85% glasova za kandidate partije. Međutim, po prvi su puta javno kritizirani rezultati od tek stvorenih opozicijskih skupina. Partija i njezin mači štit nisu uspjeli zaustaviti ni zastrašiti prve opozicijske glasove. U studenom 1989. režim u istočnoj Njemačkoj potpuno se urušio. I sada istočno njemački politički vrh koji je tek proslavio u desetom mjesecu 40. godišnjicu ddr došao je Gorbačov. Gorbačov je pokušao nagovoriti Honekera na reforme. Ako mu je Honeker mogao odgovoriti relativno argumentirano u nekim elementima, ali je rekao mi smo svoju perestrojku obavili. Nama ne trebaju promjene kakve ih vi e, vršite. Vjerojatno i sam zgrožen s onim što se u Sovjetskom savezu dogodilo, odustajući po prvi puta od formiranja DDR-a, od diktata iz Moskve ili sugestija iz Moskve kakvu politiku voditi. Politbiro njemačke partije smjenjuje Honeckera, Honecker ima 77 godina, on dolazi iz obitelji u koja je također bila politička, njegova žena je preko 20 godina bila ministrica obrazovanja, bila je neomiljena, kako to obično biva sa ženskim osobama koje su vezane za visoke e, političare, nazivali su je zbog toga što se bojala kosu u, u ljubičastu nijansu, e, ljubičastom vješticom i ona već ranije sa padom vlade i Honecker su smijenjeni, ali ga je zamijenio Egon Krenz. Krenc je bio loš izbor, ne samo zbog toga što je bio vezan stalno za Honekera i brinuo se za sigurnost, nego što je Krenc bio nekarizmatičan. On je bio aparatček za nekakva druga puno ranija vremena nego što je bila situacija 89. godine. I oni planiraju riješiti to pitanje tako da izdaju zakonski akt koji će omogućiti ljudima da bez problema emigriraju na zapad. To je bilo ispuštanje pritiska iz, iz lonca da bi se onda stvari resetirali. Međutim, oni koji su dobili zadaću to učiniti u Ministarstvu unutarnjih poslova su razmišljali logično. Dakle, kakav god standard bio u DDR-u u odnosu na zapadnu Njemačku, u zapadnu Njemačku dolazite kao izbjeglice i morate krenuti od nule. Neki ljudi su stekli određenu imovinu i živote i karijere u istočnoj Njemačkoj. Možda nije svakome cilj da napusti zemlju, nego možda da ode pa da se vrati u tu zemlju. I oni rade zakonski prijedlog koji je drugčiji od onoga što im je bilo sugerirano. Prvi znak da Ministarstvo državne sigurnosti ne može zaustaviti građane nezadovoljne režimom bio je neuspjeh u predviđanju masovnog odlaska istočno-njemačkih građana u Mađarsku i Čehoslovačku. Iako je već u prvoj polovini 1989. broj zahtjeva za izdavanje viza za odlazak u te zemlje porastao pol puta u odnosu na prvih šest mjeseci 1988. Štazi nije primijetio ništa u tome čudno. Kada je na tisuće istočno-njemačkih građana došlo u veleposlanstva zapadne Njemačke u Pragu i Budimpešti, Štazi je bio potpuno zatečen tim događajima. 31. kolovoza Erich Milke u svom uredu okupio čelnike regionalnih ogranaka službe. Ogranak iz Leipciga izvijestio je da je situacija čvrsto pod kontrolom, ali da bi jedna iskra mogla slučajno pokrenuti događaje. Milke je druge regionalne čelnike službe pitao je li došao dan prije 17. lipnja, misleći na dan uoči velikih radničkih demonstracija 1953. Dobio je ovaj odgovor. Nije došao i neće doći. Zato smo mi tu. Za 40. objetnicu stvaranja Njemačke demokratske republike spremile su se opozicijske skupine, ali i štazi i ministarstvo. David Charles i Richard Popplewell u knjizi Štazi Istočno Njemačka obavještajna i sigurnosna služba pišu Gorbačovljev posjet Njemačkoj demokratskoj republici 6. i 7. listopada zapečatio je kolaps jedinstvene socijalističke partije. Gorbačov nije ostavio nikakvu sumnju u to da je očekivao velike reforme od partijskog vodstva i dijalog s nezavisnim društvenim skupinama. Velike demonstracije izbile su u velikim gradovima, koje su bile suzbijane uz brutalnost sigurnosnih snaga. Vodstvo nije shvaćalo kolika je količina sile sada bila potrebna. Predviđajući nerede 2. listopada, Milke je izjavio, sljedećeg ponedjeljka ja ću jednom za da rasporediti svoje specijalne trupe i pokazati da vlast još uvijek ima zube. Ali on je samo namjeravao upotrijebiti palice i pse protiv demonstranata, koje je opisao kao kukavičke pse, koji će trčati poput zečeva čim vide naše pse. Takve metode samo su dodatno podjarile javne proteste. U ponedjeljak 9. listopada došlo je do prekretnice. U Leipzigu se na ulicama pojavilo 70 tisuća ljudi i krenulo na marš oko centra grada. Vodstvo partije u Leipzigu odlučilo je da neće poslati policiju i službu sigurnosti na demonstrante. Prvi čovjek jedinstvene socijalističke partije, Erich Honecker, razmišljao je da sljedeći dan pošalje tenkovsku pukovniju da se provoza po Leipzigu i tako pokaže što bi se moglo dogoditi – ali članovi politbirova od toga su ga odgovorili. Jens Giseke u knjizi Povijest Štazija piše. Mnogi bivši vojnici narodne vojske koji su uvježbani u borbi protiv tenkova iz blizine bili su u gomili među demonstrantima. Osim toga, gusjenice tenkova mogle su oštetiti kocke kojima su popločene ulice i to će još više razjariti ljude. Nema sumnje da su nacionalna narodna vojska, narodna policija i državna sigurnost mogli rastirati demonstrante, ali to bi uključivalo dva rizika. Unutarnji građanski rat i vanjsku izolaciju i sukob s nepredvidljivim posljedicama. Okupljanja ponedjeljkom u Leipzigu privlačila su sve više ljudi. Krajem listopada na njima se okupilo oko 300 tisuća demonstranata. Četvrtog studenog u istočnom Berlinu na ulice izašlo pola milijuna ljudi. Svi su tražili promjene. Međutim, kako je partijsko vodstvo tri dana u zasjedanju i kako nitko nije pročitao konkretno ono što se dogodilo, zbila se ta crni labud epizoda na preskonferenciji Gintera Šabovskog u Berlinu, koji je napravio veliku zbrku, jer ni sam nije pročitao ono što je u prijedlogu e, učinjeno. Naime, prijedlog je bio da vi putujete na zapad, to je trebala biti ideja, da ćete vi moći putovati tako da imate putnu ispravu, pa ćete tražiti vizu, pa onda kad to dobijete možete otići i tako dalje. Na taj način ćemo mi kontrolirati proces. Oni koji žele izaći, ti su mogli izaći lakše trajno. I na taj način bismo smirili e, situaciju. Tobože bismo zadržali privid normalnosti i našega upravljanja prilikama. I Šabovski je pred kraj svoje novinske konferencije ona je bila puna ljudi, ali nije bila najzabavnija on, on je bio dugogodišnji glavni urednik eh, Noes eh, Deutschlands, organa komunističke partije DD ili onoga što je bila de facto komunistička partija DDR-a, kada ga je dopisnik Anse, koji je sjedio tamo eh, sa strane, gotovo pitao oko zida i on je pročitao s greškom ili nije mogao točno odgovoriti od kog trenutka kada ta uredba staje na snagu, ali je zapravo sugerirao da od toga momenta, već te večeri, 11. Tko hoće, može doći do bilo kojeg graničnog prijelaza DDR-a prema Saveznoj republici i izaći van. I to je naelektriziralo novinare koji su tamo bili okupljeni. Novinari su bili iz svih dijelova svijeta, od kojih je, zahvaljujući snazi američkih medija, naravno Tom eh, Brokav najvidljiviji, koji je bio međutim svjestan kako će taj trenutak javljanja sa zida koji, na kojeg se penju građani biti važan, ali nekoliko sati kasnije, tako da je e, odbacio svoju jaknu televizijsku koju su imali normalno za izvještavanje, misleći Ovaj prizor mene na zidu će biti desetljećima još prikazivan i uzeo od jednog kolege skupi e, plavi kaput koji izgleda drugačije nego što su imali drugi novinari da bi, da bi izgledao bolje i ta rečenica, greška koja je doživljena je izazvala totalnu konfuziju na graničnim prijelazima jer nitko od graničnog osoblja njih nije bilo strašno puno u tom trenutku na određenim graničnim točkama. To su bili uglavnom članovi štazija, tajne policije, nešto je bilo običnih vojnika, ali uglavnom su bili provjereni kadrovi koji su bili zbunjeni i koji su najprije napravili, logično procjenjujući, rekli ok, idemo ih pustiti, idemo im udariti žig, nevažeći i pustiti ih na zapad. I ti ljudi zapravo će, da i nisu htjeli i da nisu bili svjesni, biti zapravo prognani na zapad, odnosno preći će u zapadni Berlin i to bi bilo to jer se više na istok ne bi mogli e, vratiti. Međutim, smisao nije bio da se vrate. Ljudi su neki izlazili u piđamama ili polupidžamama, tek toliko obučeni da bi provjerili je li to istina. U noći 9. na 10. studenog režim Njemačke demokratske republike se urušio. Berlinski zid, nekad neupitna činjenica hladnog rata, više nije bio prepreka za prelazak ljudi iz istočnog u zapadni Berlin. Nekad moćni ljudi čija je pojava ulijevala strah, sada su postali smiješni. Četiri dana od pada zida u Narodnoj skupštini govori je održao Erich Milke. Nekada strašni ministar državne sigurnosti sada je mucao o bliskom kontaktu koji on imao s radnim ljudima – nakon toga je priznao da on zapravo voli sve, sve ljude. Bio je to uistinu kraj režima u Njemačkoj demokratskoj republici. Vrlo brzo se ta ogromna gužva organizirala, ali nije smanjena jer je zapadna Njemačka nudila stotinu njemačkih maraka dobrodošlice u svakoj poslovnici banke koja je bila u Berlinu, onima koji su iz zapadnog, u zapadni Berlin dolazili iz istočnog Berlina, što nije bilo zanemarivo i na taj način je zapravo stvorena jedan pandemoni jer se najvidljiviji simbol hladnog rata na taj način počeo rušiti. To je ta panika, panika koja je bila e, kod istočno njemačkog vodstva kao Krenca i drugih koji zapravo to nisu htjeli. Šabovskog koji je izgovorio nešto što e, nije do kraja pročitao pa je nespretno otvorio što su mediji onda naglasili cijelom svijetu pogurali informaciju, ali i drugima, jer Berlin je bio grad podijeljen još uvijek u tri okupacijske zone gdje su bili vojnici okupacijskih sila, jeli, osim Sovjeta koji su bili u DDR-u, gdje je e, zapovjednika e, snaga Ujedinjenog kraljevstva nazvao njegov podređen i rekao je oni dolaze preko zida. I ovaj je rekao, stani, stani, ne misliš valjda Rusi, što je cijeli hladni rat bio strah. Rekao je, ne, obični građani koji su počeli prelaziti i naprosto željeli prohodati zapadnim Berlinom. Mnogi su imali rođake ili su se htjeli naprosto vidjeti kako to izgleda, tako da se tu otvorila breša. I sad su se događaji, ali dramatično ubrzali. Problem je bio, dakle, ili gotovo izgleda začuđujuće da Gorbačov u Moskvi je ostao hladan, osim što je bio sretan da oni nisu intervenirali, da tu nije bilo krvoprolića i da zapravo se čini da se taj proces kojega je on započeo nastavlja. Međutim, to je 9.11. Već vrlo brzo je došlo do pada vodstva koje je bilo nakon Honekera, dakle Egon Krenc je bio smijenjen, Egona Krenca mijenja jedan političar koji ga izbacuje iz partije početkom 90. godine da bi se ono što je preostalo od Ujedinjene socijalističke partije moglo opstati na tržištu ili sačuvati donekle reputaciju i imate Hansa Modrova, e, predsjednika vlade koji je bio šef drezdenskog partijskog vodstva koji nastoji ići sa nekakvim reformama početkom 90. E, godine još uvijek ne razmišljajući o tome da se istočna Njemačka gasi kao entitet, što je zapravo bilo pitanje svih pitanja u globalnom smislu. Kada je izabran za generalnog sekretara komunističke partije, Mihal Gorbačov sastavio listu prioriteta u vanjskim poslovima. Na njoj nije bilo istočne Europe. Prema vođama istočnoevropskih režima, osim prema generalu Jarozelskom, Gorbačov nije osjećao poštovanje. Činili su mu se posve nesposobnim za potrebne reforme. Njemu je bilo bitno da ti ljudi znaju da im sovjetska vojska više neće pomagati u gušenju domaćih pobuna i nereda. Pored toga, 1989. Gorbačov je imao i drugih problema. Unutarnjoj politici postale su za njega dvije prijetnje. Jedna konzervativna, koja je u njegovoj politici glasnosti i perestrojke vidjela put u propast. Druga je bila ona koju je utjelovio Boris Jelcin, bivši šef Moskovske partijske organizacije, kojeg je Gorbačov zbog žestoke kritike dao 1988. izbaciti iz politbiroa. U rujnu 1989. kada je istočna Europa vrila, Jelcin je otišao na putovanje po Sjedinim američkim državama. William Taubman u Gorbačovljevoj biografiji ovako opisuje dio tog putovanja. U Majamiju gdje je Dwayne Andreas mogul Archer Daniels Midlanda smjestio Jelcina u boravište pored mora, koje su obično zauzimale njegove kćeri, Jelcin je našao žensko donje rublje u ladicama komode u spavaćoj sobi. Sluteći urotu cije da ga se ucijeni, on je eksplodirao. Smirio se tek nakon sat vremena provedenog na telefonu s vašingtonskim moćnim čovjekom Robertom Strosom. Njegovo pojavljivanje na sveučilištu John Hopkins u Baltimoru ovako je opisao novinar Washington Posta Paul Hendrickson. Da je uopće mogao stajati činilo se malenim čudom. Nije ga samo mučilo to što je odspavao dva sata. Bila je tu i količina viskija iz Tenesija koju je srušio preko noći. Bio je poput cirkuskog medvjeda na skateboardu, nastavio je Hendrickson. Novinar Paul Hendrickson nije bio jedini koji Jelcina na tom putovanju prikazao u lošem svjetlu. Jim Garrison, direktor sovjetsko-američkog programa razmjene, izjavio je da je Jelcin patio od jetlaga, ali se i prisjetio da je Jelcin, kada je u Baltimoru izašao iz zrakoplova, urinirao na jednu od guma. Izvještaj o Jelcinovom ponašanju naravno da je došao u Kremlj, a onda su stvari postale još čudnije. William Taubman piše. Ovaj put zavjesa se podigla oko 10 na večer 28. rujna 1989. kod stražare na kompleksu Dača u Spenskoj na rijeci Moskvi, zapadno od glavnog grada. Ulazi Jeljcin mokar do kože, koji govori policiji da je napadnuti zasjede od tajnovitih grubijana, koji su mu prebacili vreću preko glave i bacili ga s mosta u rijeku. Voda bila strašno hladna, prisjetio se Jeljcine u memoarima. Dobio sam grčeve u nogama i jedva sam mogao doplivati do obale, iako je udaljenost bila samo nekoliko stotina metara. Jelcin je tvrdio da je na njega pokušan atentat, istraga je pokazala da nikakvog pokušaja atentata nije bilo. Ministar unutarnjih poslova Vadim Bakatin izvijestio je Gorbačova da nitko ne bi preživio pad sa skoro 20 metara visokog mosta u vodu dublju manje od 2 metra. Jelcin je kasnije priznao da pokušaj atentata nije bilo. Gorbačov je mislio da je time Jelcin dovoljno osramoćen. Prevario se. Pored problema s političkim protivnicima, Sovjetski savez je bio prepun i drugih problema. 9. studenog 1989. kada je probijen Berlinski zid, na dnevnom redu politbirova uopće nisu bili događaj u istočnoj Njemačkoj ali razgovaralo se o neredima u pribaltičkim republikama, o pripremanju novog programa partije, o štrajkovima u rudnicima ugljena u Vorkuti blizu Arktičkog kruga. Koliko je situacija bila opasna, govore i riječi koje je tada uputio premijer Nikolaj Riškov. Iako na Baltiku ključa, moramo se bojati i Rusije i Ukrajine. Njušim opći kolaps. U takvoj situaciji istočna Njemačka nije bila bitna mnogi na zapadu, ne samo političari kao Margaret Thatcher ili Mitterrand i tako dalje, nego mnogi njemački političari na zapadu nisu bili za ujedinjenje preko noći. Svakako ne u narednih manje od godinu dana koliko je bilo potrebno da bi se Njemačka 90. godine ujedinila. To je bila ideja Helmuta e, Kola koji je tu vidio svoju veliku povijesnu šansu i izašao sa planom od deset točaka. Ali protivnici njegovi nisu bili samo Willy Brandt koji je smatrao da se proces treba produžiti na nekoliko godina. Genscher koji je smatrao također da to treba trajati dulje. Zapadno njemački predsjednik e, von Weizsäcker, vrlo cijenjeni, koji je također smatrao da to treba produžiti. Dakle, iz različitih ideoloških i partijskih grupacija su smatrala da kol naprosto gura predaleko. Kako će to primiti Sovjeti koji su 45 godina ranije izginuli u milijunima da bi došli do Berlina. Međutim, Kol je s Gorbačovom već ranije uspostavio dobre osobne odnose i obećao je pomoći i financijski što su Njemci e, mogli i što su Njemci i kasnije zapravo činili, pomoći reforme u e, Sovjetskom savezu. To nije bilo dovoljno naravno za spas države. Mihail Gorbačov došao je u posjet Jugoslaviji u ožujku 1988. godine. Uoči puta u Jugoslaviju politbiro Sovjetske komunističke partije održao je 10. ožujka sjednicu na kojoj se raspravljalo o ekonomskoj situaciji u socijalističkim zemljama. Na toj sjednici Gorbačov o zemlji u kojoj je trebao putovati rekao ove riječi. Postoje neke specifične crte u Jugoslaviji, ali čak je i ona na rubu kolapsa. Svi bismo trebali iz toga izvući pouke. Godina 1989. nije mogla mimoići ni socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. Njezin je socijalizam bio drugačiji od onoga u istočnoj Europi, ali to nije tu zemlju zaštitilo od promjena koje su zahvatile istok Europe te 1989. Te promjene Jugoslavija dočekala s dva velika problema. Prvi je već bio spomenuti ekonomski kolaps. O njemu ovako piše ekonomist Vladimir Gligorov u članku Jugoslavija i razvoj, korist i troškovi, ključna tema sporenja. Jugoslavija je praktično bankrotirala 1981. 1982. Više nije bila sposobna vraćati strane dugove. Razlog je bio taj što je promijenjena monetarna politika u Sjedinjenim državama Amerike i došlo je do naglog skoka kamatnih stopa. Budući da je u tome času vanjsko-trgovinski deficit Jugoslavije bio veoma velik, dalje financiranje uvoza zaduživanjem nije bilo održivo, pa je postalo nužno da se korigiraju uvoz i izvoz. Uz to bilo je potrebno osigurati refinanciranje postojećih dugova po znatno višim i sa stanovišta trgovinskih mogućnosti zemlje neodrživim kamatnim stopama. Smanjenje vanjsko-trgovinskog deficita zahtijevalo je znatnu korekciju tečaja dinara, dok je financiranje duga zahtijevalo da se nađu novi izvori sredstava. Zemlja se međutim nije mogla prilagoditi dovoljno brzo i zapravo nije nikako uspjela da se valjano prilagodi sve do pred sam raspad. Drugi problem s kojim se suočavala Jugoslavija bila je njezina unutarnja nestabilnost. U toj situaciji, kako to Tony Judd piše, uspon do tada nepoznatog funkcionara Saveza komunista Srbije pokrenuo je niz događaja koji će dovesti do raspada te države. Milošević je za svoj uspon odlučio manipulirati nacionalnim osjećajima. Tony Judd piše. Miloševićevo ponašanje nije bilo u bitnome neobično za komunističke vođe u tim godinama. U Njemačkoj demokratskoj republici komunisti su se nastojali ulagivati izazivanjem slave Pruske 19. stoljeća. Nacionalni komunizam bio je vidljiv već nekoliko godina u Rumunjskoj i Bugarskoj, kada je Milošević 1986. razmetljivo pozdravio patriotski memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti ili posjetio Kosovo sljedeće godine kako bi pokazao svoje simpatije za srpske prigovore na albanski nacionalizam, njegov račun nije bio vrlo različit od onoga drugih vođe istočnoeuropskih komunista toga vremena. U Gorbačovljevo doba ideološki legitimitet komunizma i njegove vladajuće partije brzo je blijedio. Patriotizam je ponudio alternativni put osiguravanju držanja vlasti. 89. godina je ne samo poučna zbog toga što je to, recimo, bila prva nenasilna, a uspješna revolucija u njemačkoj povijesti. Zbog toga što se dogodilo čudo, jer su režimi koji su desetljećima bili sinonim opresije, nemogućnosti slobodnog mišljenja i tako dalje, su bez prolivene kapi krvi osim u rumunjskom e, slučaju, predali vlast i potpuno se transformirali u suprotnost onoga što su e, bili. 89. godina je između ostaloga ne, ne samo slika jedne e, zrele generacije političara u različitim dijelovima svijeta koji su prihvatili situaciju i nastojali od toga zaista pokušati stvarati bolji svijet. Ima jedna, ja bih rekao, najvažnija poruka ili vrlo važna poruka za svakoga političara koja je, čini mi se, trajnija od ovih, a dobro se vidi na primjeru Jugoslavije. Desetljeća jedne politike mogu biti zastarjela u nekoliko tjedana ili mjeseci neke druge politike. Dakle, u ljudskom rodu ili sa revolucionarnim promjenama nešto što je izgledalo hvaljeno, dobro, drugačije, u nekoliko mjeseci se može potpuno isprati i doći u drugi plan. To se dogodilo jugoslavenskom vodstvu koje je u 88. ušlo sa nizom vanjskopolitičkih poteza koji su izgledali sasvim usklađeni sa općim prilikama u Europi. Dakle, zapadnoevropske zemlje, 12-torica Evropske zajednice tada, dogovaraju da će 1992. godine u Maastrichtu svoju uniju koja je funkcionirala dobro na ekonomskom planu učiniti političkijom, više povezanom i da se Europa ujedinjuje. Taj osjećaj da će Jugoslavija ostati između blokova koji se sve više i više integriraju je e, djelovao da se povede niz poteza i politika koje su bile na tom tragu, na tragu predviđanja prilika u Europi. 88. godina na njezinom samom početku uz nevjerojatni medijski tretman je održan samit balkanskih zemalja. Prvi ikada u hladnome ratu na kojeg dolaze i Albanci, iako je 88. godina i nema doduše Envera Hođe, ali dolaze i Albanci, dolaze svi drugi, dolaze i Turci i tako dalje. 88. godina je, dakle, još se iz Bugarske treba protjerati preko milijun građana muslimana, ali tu sjede za stolom, razgovaraju i slično. I to je bio događaj i napor kojega je jugoslavenska diplomacija odigrala šaljući onda poruku svijetu, evo mi počinjemo stvari rješavati u našem uvijek neuralgičnom dijelu Europe. Početkom siječnja 1989. godine Savezno izvršno vijeće vlada Jugoslavije na čelu s Brankom Mikulićem podnijelo je ostavku. U Jugoslaviji je divljala inflacija ravna onoj koju su iskusile zemlje Latinske Amerike. 28. siječnja novi predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković iznio je pred Saveznom skupštinom svoj program privredne reforme. Ali stvari u Jugoslaviji već kreću u drugom smjeru. Drugog veljača u Zagrebu održana je osnivačka skupština Udruženja za Jugoslavensku demokratsku inicijativu, prve političke organizacije koja nije bila pod kontrolom Saveza komunista. Tog veljače u štrajk glađu stupaju rudari u kosovskom rudniku Trepča. Oni zahtijevaju promjenu politike prema Kosovu. Predsjedništvo Jugoslavije odgovara uspostavljanjem posebnih mjera na Kosovu. Trupe Jugoslavenske narodne armije izlaze na ulice kosovskih gradova. To je bio samo početak te 1989. U takvoj situaciji vanjska politika Jugoslavije, njezina regionalna i globalna nastojanja koja su doživjela vrhunac održavanjem konferencije nesvrstanih zemalja početkom 1989. nije puno značila govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. To je sve izgledalo sjajno. Tu su se stvari poslagale, sve se činilo da je točno onako kako Europa želi. Šef Europske komisije tada je govorio o paukovoj mreži saveza, to je bila paukova mreža koja se gradila, one inicijative koje su već postojale kao Alpe Adria su pojačane, podržane. 88. godine Alpe Adria slavi u Austriju Mitšteter u svoju obljetnicu desetu. To je podržao savezni sekretar za vanjske poslove tada i tako dalje. Međutim, koliko god to svakom povjesničaru diplomacije izgledalo bolno, vanjska politika je puno manje utjecala na zbivanja u zemlji nego što je prilike u zemlji su utjecale na svu ovu mrežu i sva ova događanja koja su bila izvana. Jugoslavija koja je još uvijek 89. godine, pa i početkom 90. kada oni odlaze u Prag gdje ih dočekuje 17 dana po preuzimanju vlasti Vaclav Havel koji se zahvaljuje za svu pomoć koju je on dobivao osobno i u izvođenju njegovih e, teatarskih komada i koji govori o tome što je značio jugoslavenski primjer Česima i Slovacima dok su oni živjeli iza željezne zavjese u svjetlu 68. Praškog proljeća i tako dalje taj kapital o kojem govori i Gorbačov i 88. godine kada dolazi u Jugoslaviju i koji je bio poznat hladnoratovskim političarima, taj kapital se već te 89. godine, a naročito potpuno počeo topiti jer Jugoslavija je e, sa svojim mjerama reformskim Ante Markovića e, već bila sporija u odnosu na ono gdje su Mađari i Poljaci počeli iskoračiti, a naravno da na vanjsko-političkom planu naprosto nije imala mogućnosti da stvar na zadovoljavajući način verificira i iznese zbog toga što je iznutra država prestala postojati i ona se je raspala. I to je, ja bih rekao, najbolja poruka političarima u svakom sistemu. Kako se brzo i kako se lako nekada prilike mogu potpuno promijeniti i kako ta 89. godina bez prolivene krvi može promijeniti potpuno povijesni tok, bez obzira kako je to 25 godina kasnije izgledalo. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Lana Deban. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.